Fakulna, nini hukmu ya kuanza kupeana salamu? Inda hukmu ya kutoa salamu. Hal huwa wajib? Hal huwa sunna? هل هو مكروه هل هو مباح فما هو حكم الابتداء بالسلام مستحب احسنت وقلنا الدليل هو الاجماع هكنا خلاف بين يا علماء يقوم كوانزا كتو سلام نسنة نعم طيب جي وكيبيوا سلام كرجيشة إلى سلام حكم ياك واجب أحسنت سبب يا نينو الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب كما هو معروف عند علماء الأصول لو تكيندلي امبيلي اخواني في الله قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ العلامه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي حفظه الله ورعاه قال الثاني يعني الادب الثاني من الاداب العشره اداب يبيلي كتكمان نزيل كتكمانا نزيل أدب كومي أليزوزيانديكا قال إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع hii ndio adabu ya pili inayofungamana na alistidhan kuomba ruhusa asema idha aradta ad-dukhul pindi unapotaka kuingia ala ahadin kwa mtu fastadhin basi omba ruhusa hii ni adabu pindi unapotaka kuingia kwa ndugu yako qala waqifan tena ukiwa ni mwenye kuomba ruhusa uwe katika hali an yamini albabi au yasari sio usimame hali ya kuwa umeelekea ule mlango abadan ukiwa waomba ruhusa kwa kugota ule mlango uwe upande wa kulia au upande wa kushoto qala fa in adhina laka dakhalta ukipewa ruhusa ya kuingia utaingia wa in qila lak na endapo utaambiwa irji bana regea wenyewe hawako wenyewe wanlala wenyewe wana shughuli farji basi fanyaje rejea zako hii ndio adabu ya pili ikhwani fillah inayofungamana na alistidhan kuomba ruhusa na adabu kama hii tume Muhammad alayhi salatu wassalam ameisisitiza sana ikhwani fillah kama tulivyotaja jana ya kwamba hizi adabu kumi adabu ni nyingi lakini ashaykh Al-Usaimi hafidhahullah amehusisha hizi adabu kumi kwa sababu ni zenye kutumika mara kwa mara kwa wale wanadamu katika masiku yao wanayoishi ikhwani fillah kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama عند الامام مسلم رحمه الله asema katika hadithi ya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an ya kwamba أن رجلا اطلع في حجر باب النبي صلى الله عليه wasallam kuna bwana mmoja alikuwa akichungulia katika tundu ya mlango wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam achungulia طيب طيب akasema wa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam midra yahukku bihi ra'sahu na mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na kama kijifaa hivi kifaa ajikuna nacho kichwa chake qala falamma raahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wassalam alipomuona ya yule bwana ya kwamba yuachungulia akamwambia lau a'lam annaka tanzuruni la ta'antu bihi fi 'ainayka lau ningejua kwamba wewe wanichungulia basi ningelikudunga jicho lako kwa kwa hichi kifaa naam ikhwani fillah kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema inma ju'ila alistidhanu liajli albasar hakika kule kuomba ruhusa kumejaaliwa na kumewekwa na sheria kwa ajili ya nini kwa ajili ya sisi kuhifadhi macho yetu kuangalia aibu za ndugu zetu majumbani mwao ndio maana sheria ikatuwekea nini ikhwani fillah ikatuwekea kuomba ruhusa nidham tartib katika maisha barnamij katika ibada kila kitu chetu kina nini kina nidham ikhwani fillah naam kwa hiyo na kadhalika katika hadithi nyingine ya abi huraira tume sallallahu alayhi wa alihi wasallam أسيما من اطلع في بيت قوم بأي بغير إذنهم فقد حل لهم أن يقفأوا عينه أن يقفأوا عينه رواه الإمام مسلم يويوت يولي أم بيكوان بأتكوى نموين كتشنغولية كتك نيوم بزواتو بس ولواتو وناو أحلالي وكمتوى جيشولاكي Kwa نمذان ni وإخواني في الله na kama mlivyosikia mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam asema inma ju'ila listidhan liajli albasar kwa ajili ya kuhifadhi macho yako kuangalia aibu za watu pengine mtu hajaweka sawa mazingira ya chumba chake mazingira ya nyumba yake ndio maana sheria ikatulazimu sisi kugota na kuomba ruhusa tena angalia pale unapoomba ruhusa sheria yakwambia nini usiombe ruhusa na kugota mlango ukiwa umeuelekea ule mlango abadan kuwa imma upande wa kulia au uwe upande wa kushoto maashara alahibba katika adabu kama hii ikhwani fillah inaofungamana na kuomba ruhusa kuna masail na ahkam ndani yake masala ya kwanza ni pale aliposema الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى idha aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dhin pindi unapotaka kumwingilia ndugu yako ima nyumbani kwake au sehemu yoyote ile itakayokuwa basi ni lazima uombe ruhusa qala idha aradta dukhula sio watu wengine ashaingia ati ndiyo hodi aa kule nje ndio wabisha ile hodi au istidhan kwa lugha yoyote inayofahamika kwa hiyo ile idha aradta dukhula ay qabla dukhulik kabla hujaingia ndio wafanyaje tastadhin kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum ni maana yake nini yani mshasimama kwenye sala ndio mtawadhi la yani idha aradtum an tusallu فماذا فاغسلوا وجوهكم فلم نبوتاكا كصالي يعني قبل يا كصالي نندين مكتواذي نا مشكوى وذوينو كيو هذا كذلك إذا أردت الدخول فاستأذن يعني قبله جينجيا موم بندوجياكو إذني نروهوسا أما تكبكوا أشينجيا كيشان دو ومبا روهوسا أبو يتكوا آه، أو yale yaliyotaka sheria wewe uyatekeleze hafidhakumullah naam kwa hiyo mahalu listidhan huwa qabla ad-dukhul sehemu iliyokusudiwa ya kuomba ruhusa ni kabla wewe hujaingia katika ile sehemu au nyumba au ofisi ya ndugu yako naam na makusudio ikhwani fillah ya kuomba ruhusa ni katika sehemu ambayo kwamba ni mahjub ni sehemu ambayo kwamba inapazia kwa mfano kama haya majumba yetu yana milango lazima ugote uombe ruhusa ofisi ya ndugu yako ina mlango sio wafungua tu mlango waingia abadan istadhin tamam ama sehemu ambazo kwamba ziko wazi ule msikitini anaingia siwaingia kwa sababu adatan nyumba za Allah ziko wazi kwa hiyo ni maajabu, wala hauwezi ukaona kwamba kuna mtu ataka kuingia msikitini abisha nini, abisha hodi. Wazi? Kwa hiyo idhni inayokusudiwa ni sehemu ambazo kwamba zinapazia adatan, kama vile nyumba, ofisi na mfano wa mambo kama hayo. Ama alamakin almaftuha, kama vile misikiti, huwezi ukaenda dukani ukasema hodi, eti mimi nataka sukari, la تدخل هكذا وتشتري حاجاتك إذا حفظكم الله الأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة نسيهم ومبزقوا أنباء زينفزية كما في المجيوم بيتو نا موفيسي نا مفانو وسيهم كما هيزو نعم مسألة من جينة إخواني في الله حفظكم الله نبالي شيخي ألي بوسيمة rahimakallah utakapoomba ruhusa qala waqifan an yamini albabi au yasari hii ni masala mengine muhimu sana unapotaka kuomba ruhusa ni lazima ikhwani fillah usimame upande wa kulia au usimame upande wa kushoto ili yale makusudio ya kuomba istidhan yatimie kwa sababu inma ju'ila alistidhan liajli albasar imejaaliwa kule kuomba ruhusa kwa ajili ya mwanadamu kuhifadhi macho yake na kuona aibu za ndugu yake katika ile nyumba yake kwa hiyo unapoomba ruhusa hali ya kuwa wewe umesimama moja kwa moja kuuelekea ule mlango yale makusudio yatakuwa hayajapatikaniwa hafidhakumullah kwa hiyo ni lazima ukisimama usimame upande wa kulia au usimame upande wa kushoto naam na hili jambo limekuja mafunzo yake kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kadhalika miongoni mwa masala ya tatu ni kwamba yale ya idhni sasa asema Sheikh hafidhahullah katika kauli yake fa in adhina lak dakhalta pindi atakapokukupatia ruhusa ya wewe kuingia basi utafanyaje utaingia na ukinyimwa ruhusa ya kuingia utafanyaje utaenda zako akhi fillah na hizi ruhusa ikhwani fillah zina hali waweza ukaomba ruhusa ukakubaliwa kuingia utaingia na waweza ukaambiwa bwana mtu akaomba udhuru utatakaniwa ufanyaje fa in qila lakum urji'u farji'u Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala yuwasema kiambiwa regeeni basi regeeni kwa hiyo utakuwa wewe ni mwenye kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika hali ya tatu ambayo itakulazimu wewe uregee zako ni kwamba wagota lakini haujibiwi ha tastadhin wataduqu albab lakini hakuna majawabu kadhali kutakaniwa ufanyaje uregee kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema alidhnu kuomba ruhusa ni mara ngapi mara tatu ukijibiwa ahlan wa sahlan usipojibiwa utafanyaje utaregea zako hadhihi hiya aladab ikhwani fillah wala hautakaniwi uchukulie katika nafsi yako yule anayeomba ruhusa kama wanavyosema maulama rahimahumullahu ta'ala wana hali mbili hali ya kwanza akataliwe hali ya kuwa nafsi yake ni pana na ameridhia huyu atakuwa amesalimu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema fain qila lakum urji'u farji'u na pindi mtakapoambiwa regeeni basi regeeni atakuwa qad tamathala au imtathala biamri llahi subhanahu wa ta'ala na mtu wa pili ni yule anayeregea na nini hali ya kuwa ana kinyongo nafsi yake nzito huyu ataregea na atakuwa haja salimu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wala rubbama ya'tham na huenda akapata madhambi ikhwani fillah huenda akapata madhambi ikhwani fillah kadhalika miongoni mwa fawaid wanazozitaja maulama ni kwamba yule atakayeulizwa agota mlango kisha kaulizwa nani man yachukizwa ikhwani fillah mwanadamu aseme mimi aseme mimi alikuja bwana mmoja wakati wa mtume alayhi salatu wassalam akaomba rukhsa ama idhni mtume alayhi salatu wassalam akauliza man hadha bwana akasema ana mtume akamregelea ana ana kana kwamba amechukizwa na lile jambo nani mimi mtume akaregelea mimi mimi kwa hiyo pindi unapogota mlango man nani fulan ni mimi bwana Muhammad ni mimi Said hadha alladhi yanbaghi ikhwani fillah ama ile kugota na kusema mimi hadha yani yukrah في شريعتنا والله المستعان نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الثالث ما معنى الثالث يعني الأدب الثالث من الآداب العشرة إيه نعم لابد أن نعلم إيش معنى الثالث يعني أداب ya tatu kutokamana na zile adabu kumi hafidhakumullah qala سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله وهذا الأدب الثالث يتعلق بماذا حفظكم الله وكسومة هي عبارة هذا الأدب الثالث يتعلق ب بأداب الطعام أحسنت قال الثالث يعني أداب يتاتو سم الله امتاج منعزمه سبحانه وتعالى في ابتداء أكلك وشربك كتك موانزو اندابو وتككولا أو كونوا قائلا أسمه في بسم الله كويني أداب إخواني في الله endapo mwanadamu yuataka kuanza kula au kunywa aseme nini aseme bismillah thumma qal wa kul biyaminik na ule kwa ايش معنى بيمينك اي كل biyadika al-yumna kwa sababu yafahamika mwanadamu hali kwa kutumia goti au mguu wake faktafa qala kul biyaminik ay kul biyadika al-yumna kul biyadika al-yumna qala wa kul mimma yalik baada ya kula kwa kutumia mkono wa kulia kula chakula ambacho kwamba kiko mbele yako qala wa idha faraghta na pindi utakapomaliza kula fal'aq asabi'ak basi kuwa ni mwenye kuramba vidole vyako وقل الحمد لله كشنا useme الحمد لله هذه هي آداب الأكل معاشر المسلمين حفظكم الله ما كذلك منى مسائل دنياك مسألة يا كوانزا لقولي الشيخ العصيم حفظه الله تعالى لما قال سم الله في ابتداء أكلك وشربك في ابتداء أكلك وشربك يعني إن راب وتك كولا أو كونيوا basi mtaje Allah subhanahu wa ta'ala wandhuru al-i'ana au isti'ana billahi subhanahu wa ta'ala ya kwamba mpaka katika kula kwako au kunywa kwako wewe wahitaji msaada wa Mola wako subhanahu wa ta'ala huwezi jua huenda ukapaliwa ikawa ndio sababu yako ya kufariki maji yaweza yakakusakama eh yakakutoka puani ikawa ni mashakili فلا بد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وين لو كذنيا نجام وجبس لكن إن راب منادام أتانغلي في زوري ويتأمل ويلاحظ مثل هذه الأحاديث وهذه العبارات أتجوا كويل منادام ضعيف تين ضعيف كبساء كتك منبويا كيوت يستريه يديني يدنيا يحتاج يحتاج al-i'ana min Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kuhitajia usaidizi kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa hiyo asema endapo wataka kuanza kula au kunywa mtaje Allah tabaraka wa ta'ala yani mtake Mola wako subhanahu wa ta'ala msaada wa hadha mustahabun ikhwani fillah endapo wataka kuanza kula au kunywa يستحب لك أن تقول إيش بسم الله نا وفائدة إخواني في الله نحن معاشر أهل السنة والجماعة معاشر السلفيين معاشر طلبة العلم تتكني tusidharau هزي أحكام هي حكم yake نيني هي حكم yake سنة آه سنة آه، أوكي ساو لا الصحابه ما كانوا يفرقون baina alwajib wa baina sunna la wajib alhamdulillah huna budi kulitekeleza ama hizi za sunna lazima ujiwekee msimamo kwamba waweza fanya sio kwamba hili ni sunna bas khalas nkitaka ntalifanya nkitaka silifanya masahaba wa mtume alaihi salatu wasalam wao walikuwa wakifanya naam laweza kufanyika lafanywa wala hawakuwa na vipimo kwamba hili madamu ni sunna sunna la muislamu mwenye msimamo na ahlu sunna wal jamaa hatakaniwi kuwa hivi ikhwani fillah la budda utekeleze sunna zote kadri ya uwezo wako kadri ya uwezo wako waweza kufanya fanya kama qala nabiyuna alayhi الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريره انما اذا امرتكم بشيء fa'tu minhu mastata'tum endapo mimi nitawaamrisha kufanya jambo fulani basi litekelezeni kadri ya uwezo wenu hafidhakumullah naam masala ya pili ni pale aliposema qailan bismillah yani useme bismillah na hii ndiyo sunna iliyothibiti kwa mtume alayhi salatu wassalam ama kuongezea bismillah wa ala barakatillah hili jambo halijathubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ama useme bismillahir razzaq bismillahil mannan hili vile vile halijathubutu kwa mtume alayhi salatu wassalam baadhi ya maulama wamejuzisha kusema bismillah الرزاق بسم الله الكريم لكن الصواب kama qararahu alhafidh ibn Hajar alayhi rahmatullah ya kwamba yawajibika na yatakaniwa tukome pale alipokomea mtume alayhi salatu wassalam mtume amwambiaje yule kijana ya ghulam ish samilla mtaje Allah ma maana tasmia tasmia maana yake ni bismillah kwa hiyo ingelikuwa iko bismillahil lmannan bismillah wa ala barakatillah na yale mambo mengine mtume angelitufundisha wama kana rabbuka nasiya wama yantiqu anil lhawa in huwa illa wahyun yuha kwa hiyo mtume ansema samillah komeka hapo na wewe sema bismillah hayo mengine angalia yanthibiti alhamdulillah haya jathibiti tekeleza yale yaliyothibiti mpaka uyamalize na yale kama twaweza kufanyaje kuyamaliza maana mengi sana kwa hiyo kabla hujatafuta yale mengine ya ziada jitahidi kwanza ukamilishe haya yaliyothibiti kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam naam masala mengine ikhwani fillah ni pale mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam uh, au kabla haya masala lau mwanadamu atasahau kusema bismillah na hili latokezea maashara alahibba niletwa pale sahani na yeye maskini labda njaa imemzidia akaanza pasina kusema bismillah kisha akakumbuka fi athnai taam katikati ya chakula akakumbuka eh mimi sijasema bismillah faman alladhi yanbaghi alayhi wa yushra lahu an ya'mal kitu gani chatakaniwa juu yake yeye alifanye wasema maulama kama ilivyothibiti kwa hadith ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni aseme bismillah awwaluhu wa akhiruhu bismillah awwaluhu wa akhiruhu au bismillah fi awwalihi wa akhirihi naam tayib ameanza kula chakula hakusema bismillah katikati ya chakula pia ameghafilika akakumbuka mwisho ashashiba sinia ishaondolewa famadha yaamal huyu khalas rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana ishapita tamam kwa hiyo kuna hukumu tatu kuna dua au kuna hali tatu hali ya kwanza kabla ya kula chakula umediriki kusema bismillah satakulu bismillah unsahau hali ya pili ukakumbuka katikati ya chakula utasema nini bismillahi awwaluhu wa akhiruhu hukukumbuka mwanzo wa chakula wala katikati ya chakula ukakumbuka mwisho wa kumaliza chakula madha taqul ma taqulu shay'an tusema kitu chochote isipokuwa ile dua ya kumaliza شكول حفظكم الله تعالى مسألة من جين إخواني في الله نبال ألي بوسيم الشيخ العصيم حفظه الله تعالى وكل بيمينك وتكبم تاج الله سبحانه وتعالى بس لازم أولي كم كنواك وكلية وقول الشيخ حفظه الله وكل بيمينك أي وجوباً لا استحبابا نأولي تينا كوا لغة يكوا مريشا واكو وكلية إخواني في الله ما الدليل على أن استعمال اليمنى عند الأكل واجب وليس بمستحب نقول يمتم صلى الله عليه وسلم أو حديث يمتم عليه الصلاة والسلام ألي بوبيتا أكمونا بونا موجا يأكل بشماله yuala kwa kutumia mkono wake wa kulia ikhwani fillah Mtume alayhi salatu wassalam akajua kwamba huyu bwana hana udhuru yuwaweza kula kwa kutumia mkono wa kulia akamwambia kul biyaminik kul biyaminik kula kwa kutumia mkono wa kulia yule bwana kwa dharau akasema ma astati' ma astati' siwezi hali ya kuwa yuwaweza wazi kwa sababu angekuwa hawezi mtume angempatia udhuru lakini alipodharau hali ya kuwa yuwaweza kisha akasema hawezi mtume akamwapiza faqala lahu alayhi salatu wassalam lastata'ta hutoweza basi yule bwana hakuweza tena sio kula tu kwa mkono wa kulia hakuweza hata kuunyanyua juu ukabakia pale pale kama vile mkono وليوبوزا نعم إخواني في الله فقال العلماء إن كان استعمال اليمنى مستحب لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنة انتم إذا كوا بيزا كوا سنة أبدا هوازي انتم تكشج عيشة كلينكم كون وكلية لكن يدعو عليك في ماذا في أمر وهو سنة هذا لا يقع fi shari'atina hafidhakumullah kwa maulama wakasema kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amemwapiza kuhusiana na lile jambo la kutokula na mkono wa kulia hii yafahamisha ya kwamba kutumia mkono wa kulia ikhwani fillah ni wajib na watu wengi ikhwani fillah waghafilika na wengine wazembea kwa kutoka magharibi na tabia za kimagharibi kwa hoja ambazo kwamba hazina maana utamkuta yuala wali kisha ile juisa ishika na mkono wa kulia ukimuuliza sababu akwambia ah isichefuke taib vile vyombo pale venda wapi baada ya mtu kula siwampelekea mfanyikazi au yule mama sataenda kuviosha kwa utamkuta baba zima maskini yuanywa na nini na mkono wa kushoto sababu sababu ni kwamba ile glasi isichefuke Taib, na ile ovakado nzito iliyoingia pale ndani si itakwenda kule kule jikoni kuoshwa? Kwa hiyo hutaki ichefuke kwa nje, lakini kule ndani. Ma yambaghi ikhwani fillah, mithla hadhihi al-umur, ni aibu muislamu kutodiriki baadhi ya mambo kama haya. Kun lazima ikhwani fillah, watu wajimakini vizuri na kuzishika adab kama hizi. Lazima watu watumie mkono wa kulia katika kula na vile vile katika kunywa kwao maashara alahibba naam ama ukiwa mkono wako wa kulia una udhuru fahadhihi mas'alatun ukhra kama vile mkono unkatwa au una bendeji ambapo kwamba ukampelekea yule mwanadamu hawezi kushika ile glass wala kula fahadha ma'dhur hadha ma'dhur na ana hukumu yake ama waweza una nguvu zako haujazeka tena watumia mkono wa kushoto fahadha amrun khatir hadha amrun khatirun حفظكم الله ثم مسألة أخرى إخواني في الله عند قول الشيخ حفظه الله تعالى وكل بيمينك أو وكل مما يليك نقول chakula ambacho kwamba kiko kiko mbele yako maulamaa wasema ikhwani fillah hii hukmu yatendeka kwa chakula ambacho kwamba ni aina moja tamam tumekaa sote ikhwani fillah inletwa wali au chipsi kwa hiyo wewe ile chakula ni aina moja kurusharusha mikono huku na kule hadha la yajuz hadha la yajuz ama at-ta'am idha kana mutanawwi'an fahadha yajuz hadha yajuz iletwa sinia kubwa hapa kuna chakula hichi pale kuna viazi na hapa kuna hii na hapa kuna vile yajuz ukatoa mkono wako ukapeleka kule ukautoa ukaupeleka upande wa kushoto limadha lianna taama mutanawwi vyakula ni vyenye uh, sampuli tofauti tofauti ama chakula kikiwa sampuli moja hii hadithi ndiyo yatumika wakul mimma yalik kama alivyomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam yule kijana alipomona yuatembeza mkono wake hapa na pale akamwambia ya ghulam llah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik na ule chakula ambacho kwamba kiko mbele yako kwa lazima ujue sio umeona sinia inletwa ina vyakula tofauti ukaona ndugu yako muislam mara shenda kule mara nkwenda kule umbea mambo gani sasa wakul biyami wakul mimma yalik la hii hadithi hapa haitofanya kazi hafidhakumullah naam aktafi bihadha lqadr au bado kuna masala mengine lama qala وقل ماذا الحمد لله أو قال لبسيما شيخ حفظه الله تعالى وإذا فرغت فالعق أصابعك ممتاج الله تبارك وتعالى كذلك وكالكم كنواك وكليا كذلك وكال شكولا بشكوان بكيكم بلياكو شماليزا كنا أدب نينجين يفتي إخواني في الله أه؟ vile vidole huenda vikawa vina mchuzi tembe tembe zawali kuna adabu ikhwani fillah sio umeona kuna mchuzi kuna tembe tembe zawali wewe wapeleka mkono wako ala tul wenda waosha abadan takuwa umekipoteza kile chakula ambacho kwamba huenda kikawa ni baraka ya mwisho ikhwani fillah kwa kuna adab ya kuramba nini vidole ikhwani fillah na hili jambo vile vile limethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wasema maulama kuna adabu ambayo kwamba iko pale pale pale unaporamba vidole vyako kuna baadhi ya waislamu huramba vidole kila mtu akasikia kwamba <laughs> aramba vidole hadha ma yambaghi hafidhakum Allah abadan bisautin munkhafidh kwa sauti ndogo ama wewe aramba vidole kama wale watoto wadogo akiramba vidole asikia hadha ma yajuz hadha ma yajuz naam kama taalamun hafidhakumullah muislamu atakaniwa ajiweke mbali na kila tabia ambazo kwamba ni zenye kuchukiza wengine akwambia muda kuwa si haram basi mimi nitafanya la si kwamba muislamu atakaniwa wewe mbali tu na mambo ya haram la hunaka mustakdharat mambo yanayochukiza si haramu wala hupati dhambi lakini mustakdhar ni jambo la chukiza almuslim yambaghi an yakuna ba'idan min mithli hadhihi alumur hafidhakum الأمور حفظكم الله alakhira ni pale atakapomaliza aseme nini aseme alhamdulillah amshukuru mola wake subhanahu wa taala aliyemruzuku kile chakula pasina ujanja wake wala akili yake wala nguvu zake fayahmadu rabbahu subhanahu wa ta'ala kaifa yaqul alhamdulillah ama aseme alhamdulillah alladhi at'ama wasaqa wasawagha waja'ala lahu makhraja na dua nyinginezo zilizothubutu kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ama zile dua nyingine fa mithla hadhihi al-umur la yambaghi na kama tunavyosema mara kwa mara kitu chochote anachokifanya ndugu yangu muislam la budda an takuna mutaakidan fi dhalika alamal lazima uwe na uhakika hichi ninachokifanya kiko sawa sio wewe wajifanyia fanyia tu mambo ya dunia uwezi ukajifanyia pengine una gari lako una ugonjwa utaulizia hospitali nzuri ni ipi usitoshe je daktari mzuri ni yupi هذه أمور تتعلق ببدنك فالأمور التي تتعلق بالعبادات ما بين فنجمانا عبادة لزم ومكين زيدنا زيد فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين